golle simari sappo e ɗiɗi ko hedde on saha herode lamɗo o fuɗɗi leɓtude hunde e dental gonɗinɓe ngal o wardi yaaqubo mawnum yohanna silama te nden o yii ina weli yahuda en o jaggi piyerne ko e saha kewu ngurmo ala lawir wonno caggal nde o jaggi mo o soki mo o yamiri diɗɗi nayi soldateɓe diɗɗal fof soldateɓe nayo yo ndenmo o miijino ko darnoydema to yeeso yimɓe to so kew dandore ngu ɓenni ko ɗum waɗi piyere rena e nder kaso he kono dental gonɗinɓe ngal ina torantona ɗum allah to raali ñiiɓɗi herode fellitno ko darnoydema to yeeso yimɓe to e on jemma o ɗaani e hakkunde soldateɓe ɗiɗo tawi omo tongira callali ɗiɗi te alkateɓe ina ndari e damal kaso he ina ndena ɗon e ɗon malayika joomiraɗo feeñi kaso o yayni malayika o memimo e wuttollo findanimo wi yawno ummo nden tan callale ɗe ceerti e juuɗi makko caami malayika o wiimo wattu paftol ma kaɓɓa paɗe ma o waɗiri noon malayika o wiimo ɓorno jallaɓe ma ndewa e am kanko piyeer o yalti e kaso he o rewi e makko kon o anndaano ko malayika o waɗata ko ko goongre goonga o sikkatno ko jiiɗi ɓe ɓenni alkaati gadan o kañum e ɗimmo ɓe njetti damal njemdi kuccitngal nder saari ngal ngal damal udditi hoore mum e yeeso maɓɓe ɓe njalti ɓe ndewi e mbeddo gooto ɗoon e ɗoon malayika o wirniimo hakkille makko arti o wi'i jooni dey mi anndi tigi rigi ko joomiraaɗo o neli malayika mum hakkitimi e juuɗe herod e kala ko yahuden ɗamanino maami waɗe caggal nde o durne meejo o fayi galle mariyama yummum yohanna gandiraɗo marka ɗo yimɓe heewɓe ndenti ina toro nde o hangi baafal ngal carwoowo debbo biiteeɗo roode fayi e damal he ngam naamnaade holi konngoowo o heɓtini daandi piyerre o welti haa o yejjiti uddidde o dogi o rutti nder habruyde ko Pierre dari boowal ɓe mbiyimo mat ko a kaangaat kon o nangti heen o wi'i ko Pierre tigi ɓe mbi'i ɗum foti wonde ko malayika makko e nder ɗum Pierre jikki e hongudi ɓe ngudditi baafal ngal ɓe njiyimo ɓe naji o maandiniɓi yooɓe ndeƴƴu o habriɓe no joomiraaɗo yaltanirimo kaso o wi'i kabre ɗum yaagoba kañum e banndiraaɓe woɗɓe ɓee caggal ɗum o yalti o fayi nokku goɗɗo weeti subaka dillere mawde waɗi e hakkunde soldateɓe ɓe ɓe goni e namnodirdi holito piyerre nayti hérode neli yo yiiloyi kono o ronka yiyeede o ñaawi alkateɓe ɓe o yamiri yo ɓe mbari caggal ɗum o ummiyude o fayi sesari o heddi toon kanko hérode omo sekanno tirnaaɓe e sidonnaaɓe no feewi ɓen ɓamdi njahi to makko keɓe hakkille bilastus batulo makko o ñaagi hawriteede sabu leydi mumen jiggotonoo ko e leydi makko he ñerɓe poti jooɗodaade nde herode ɓoorni comci mum laamu jooɗii e jappeere mum woni e haaldude e yimɓe ɓee yimɓe ɓee ngulli mbiyi ɗum wonaa sawta neɗɗo ko sawta allah ɗoon e ɗoon malayka joomiraaɗo fiyi mo sabu o teddinaani allah gilɗi ŋeefi mo o seeri e wonki ɗum e wayde noon kongol joomiraaɗo ngol woni e saraade e ɓamtaade nden barnabas e sohli njoofni sarwis mumen dutti yerusalem nawori yohanna ganndiraaɗo marka